أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan lokaci da muka saba haduwa domin gabatar da nasiha ko wa'azi ga Dalibai na wannan makaranta muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sanya abin da za mu ji ya zame mana alkhairi duniya da lahira sannan wannan wata da muke ciki allah ya sada mu da dukkanin alkhairin da ke cikin shi bukatunmu na alkhairi allah ya san su waɗanda muka bayyana da waɗanda muka ɓoye allah ka biya mana su abin duk da yake damun al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin shi to ga kamar kamar jiya ne muka aiwatar da wa'azi na wancan shekara kuma ga Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da malam don gabatar da nasiha kamar yadda aka saba gare ku ku ɗalibai na wannan makaranta muna muku fatan alkhairi sannan kuma muna ƙara kira ga waɗanda ke waje musamman yara da Allah waɗanda ke waje da Allah a saurara ina ganin kila idan aka yi shiru duk da dai na ga kamar zahin ya ɗan rage saboda ƙohohin duk suna buɗe duk da dai in aka yi yawa da yadda ƙohohin ke buɗe za a ɗan takura sai a yi haƙuri to kamar yadda muka sani cewa duk lokacin da malam ya ziyarci ɗalibai na wannan makaranta bayan an aiwatar da wa'azin da za a aiwatar to kuma aka rubuto tambayoyi wanda malam zai amsa zan yi kira ga ɗalibai da suke rubuto tambayoyi kira na ne da Allah dukkanin tambaya da dama an riga an amsa ta a bara to da Allah mu kokari mu kyale ta ba sai mun mameta ta ba sannan kuma kamar da yadda muka yi a wancan karan idan tambayoyi suka maimaitu idan tambayoyi suka maimaitu suna da kama da juna to ina ganin kila za mu zaɓi wata wadda take ta game tambayoyin sai mu amsa ta da haka ba lalle ba ne kila duk tambayoyin nan sai an amsa su duka musamman idan kuka lura da cewa shi wannan lokacin kuna da ayyuka kwarai domin wata idan da za a bata tun daga sahiya har zuwa maraicen ta tana da aikin da za ta yi to lura da wannan kada a takura kowa ina ganin za mu takaita tambayoyin don haka da allah mu lura da tambayoyin da za mu rubuto ba laihi ba ne ba na san tambaya ko na san abin da na rubuto na rubuto ne don amfanin wata kila akwai wasu waɗanda su ba za su iya rubuto tambayar ba kuma aka ce su yi tambayar haka da da bakinsu kila ba za su iya ba saboda nauyi to ina ga ba laifi bane ba wata tambaya take da amfani a yi ta ko da ni na santa da na rubuto domin amfanin wasu sannan kuma akwai wasu tambayoyi da suke da buƙatar wato a rihe maganganun amma wasu gaskiya sukan kasa irin wannan ni ina ganin irin waɗannan tambayoyin yana da kyau akwai mata da suke samun malam musamman su mai irin waɗannan tambayoyin to ina ganin da Allah mu dan ladabtu da irin waɗannan tambayoyi domin na san akwai malamai da yawa da sukan kyamsa wasu tambayoyi saboda nauyinsu kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mata kan zo su mai tambaya amma kuma sai ya ce Aisha ba su amsa saboda kun ga duk da shi manzon Allah yana iya kowace magana kuma babu wata damuwa amma dai akwai maganganu masu nauyi waɗanda ya kamata da Allah mu rika sanin ladabin na na yadda za mu yi tambaya Do idan tambaya ta kasance tana da nauyi tun daga malama ita kanta idan tambayar ta wuce ta sai ta zo tare da ke da malam sai maki bayani kin ga a asarce yahi nike ganin da a ce abu ya zama fili haka wanda bai da bukatar haka to da Allah mu ladabci dai da tambayoyin da za mu yi da fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abin da mu ji gabala shi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mu sakayya da gidan aljanna da ƙoƙarin da yake mana kowane lokaci aka neme shi kuma gaskiya ya cancanci ayaba ba ku kamar da muke maimaitawa kowane lokaci duk lokacin da aka ce malam zai zo kowace takan takaita aikinta ko wata ma ta jinkirta aikin har sai lokacin da malam ya te muna fatan allah ya makowa sakayya da gidan aljanna da haka ina ganin zan mai da abin magana zuwa ga malam don ya ci gaba da abin da ya zo da shi wannan bismillah na manta da allah a dan sa wayoyi da allah ko da ba a ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba bakwai ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya yi daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya mun hada a wannan safiya a wannan makaranta mai albarka kamar yadda aka saba duk irin wannan wata in ya tsaya to mukan halarci wannan makaranta don tunatar da kawuninmu don yin nasiha to ga Allah cikin ikonsa yau shekara ɗaya kenan daidai daga lokacin da muka yi muhadara ta ƙarshe to ga shi kuma wani lokacin ya ƙara kewayowa kuma mun haɗu don mu saurari abin da ya sauwaka na nasiha da farko ya zama wajibi mu gode ma Allah saboda ni'imar da ya mana don duk wanda Allah ya kawo shi wannan watan to Allah ya masa ni'ima Allah ya bashi wata dama wadda zai ƙara bauta ma Allah da yawa daga cikin musulmai sun yi burin su kawo irin wannan lokaci amma Allah bai kaddara haka din ba wanda Allah ta'ala ya raya shi ya riski irin wannan lokaci to ya kamata ya gode ma Allah ba ma ya kamata ba ya waje ba ya gode ma Allah saboda Allah ya mashi wata ni'ima babba wadda da yawa daga cikin musulmai sun so su samu wannan ni'imar amma ba samu ba mu shaida ne akwai waɗanda mun rayu da su a ramadanin da ya wuce amma yau wannan ramadanin da ya zo ba sa tare da mu kowanne yana cikin kabarin kwanci ya koma mahalicinsa ta musu sai Allah ta'ala ya raya mu maka wannan lokaci sannan waɗansu Allah ta'ala ya jarabce su da rashin lafiya lalura ta rashin lafiya lalurar da ba ma za ta iya ba su dama su yi ibadar azumi din ba to sai Allah ta'ala ya kaddara maki da ranki da kuma lafiyarki wannan ni'imar ya kamata a ce mun gode ma Allah ta'ala a kanta dama kuma Allah ya gaya mana cewa in na muku ni'ima ku gode mun idan kuka gode mani sai in ƙara muku idan kawai ba ku gode mun ba to zan muku azaba kuma azabata tana da raɗaɗi shine ubangiji ta'ala yake cewa wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid da haka mu gode ma Allah akan wannan ni'ima da ya mana to godiyan nan ba wai da baki mutum ya ce Allah na gode ba a'a bayan ya ce Allah na gode da baki to kuma akwai buƙatar ya bi dokokin ubangiji musamman a cikin wannan wata mai albarka hadisai ne guda uku kawai za mu kalla a yau a matsayin nasihar mu hadisai ne kuma wanda dukkanin kun san su yawanci duk musulmi sun san su sai da inda ake samun matsala wajen yin aiki da su Ga shi mun ji hadisin nan mun fahimci abinda da manzon Allah ya ce kuma mun yadda da abinda da Allah ya faɗa a cikin waɗannan hadisan gaskiya ne amma wajen aiki nan ne ake samun matsala ba kowa ne ke iya aiki da su ba sai wanda Allah ya so a cikin bayansa sannan hadisan duk wanda bai yi aiki da su ba idan ana rubuta list din waɗanda suka yi asara a cikin watan ramadana in dai bai aiki da hadisan nan ba ana iya rubuta sunan shi a ciki don haka ba wai shigo watan ramadana ba eh watan ramadana ya shigo ya har ya kai bakwai amma me kika yi a watan me kika yi ma Allah wanda har Allah ya ji daɗi da abin da kika yi Allah ya yarda da abin da kika yi ya miki sakayya da gidan aljanna ya miki sakayya da rahamarsa ya miki sakayya da gafararsa me kika yi ma Allah a cikin watan Ramadana kun ga wannan tambayar yana da kyau ko a gida yake kwance ki dinga tambaya ni ne cikin wannan watan na Ramadana sai na umar allah ya kara musu yarda yana cewa hasibu an fusakum kabla an tu hasibu kuma kan ku hisabi kafin a yi muku idan ya koma gida da daddare sai ya dauko biro da takarda sai yana rubuta abubuwan da ya yi sai yana rubuta abubuwan da bai yi ba sai ga wanne suka fiya to ya kamata kowane ɗaya daga cikinmu ya dinga tambayar kansa to yanzu yau an kai azumi na bakwai minai yanzu in yau na mutu ban kai ƙarshen ramadanan nan ba azumi bakwai ɗin nan da na yi sun isa sun in samu rahamar Allah yau an yi azumi na goma ni ne ma Allah ki wata wata jaddawal ki wata rasta, wadda za ki dinga ƙididdige ayyukan da kika yi misali ki sa salloli biyar ki sanya azumi ɗin shi kan shi karatun alkur'ani sadaka misali ne to salloli biyar a rana kin yi sallah biyar eh kin yi sallah biyar kuma duka cikin lokaci sai ki makin wurin azumi kin yi azumi eh kin yi azumi sai ki makin sadaka naira nawa kika bayar sadaka sai ki rubuta in ko baki sadaka ba sai ki sa zero a wurin to haka za ki dinga bibiyar ayyukanki wannan zai taimaka maki ke da kanki ke yi makanki hukunci ki gane cewa wannan watan na ramadana da ya shigo kin samu rahama Allah a cikinsa Allah ya sanya mu cikin bayansa wanda za su samu rahama hadisi na farko hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce wata rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga manzan Allah ya tashi sai ya hau mimbarinsa. wannan hadisin mun sha jin shi me mumbari mumbari wani abu ne mai matakala wanda ake takawa a hau musamman lokacin da za a yi hudu ba ta sallar juma'a ko kuma za a yi hudu ba ta musamman za a yi wani wa'azi to za Allah sai ya hau mumbarinsa abin da yasa ake hawa wannan mumbarin saboda idan ya taka ya hau to mumbarin yana da tsawo in ya taka ya hau yanzu kowa hannu ba zai iya hango shi sannan idan ya hau sama magana shi za ta fi tafiya nesa tunda kun ga wancan lokacin ba irin waɗannan abubuwan to sai manzon Allah ya taka sai ya hau mumbarinsa da ya hau mumbarin nan sai ya ce amin sau ɗaya zuwa can sai ya ƙara cewa amin sau biyu zuwa can sai ya ƙara cewa amin sau uku kenan sai ya sauko ya zauna kun ga dole a tambaye shi me ya faru sai sahabbai suka tambaye manzan Allah suka ce ya rasulullah mun ga muna zaune kawo mun bari yi amin sau uku me ya faru kuma me ya yasa kai haka kuma me wannan amin ɗin da kai take nufi kun ga wannan ya nuna mana ashe ana tambayar manzan Allah idan kana da abin da ya shige maka duhu to abin da musulunci ya ce kar ka yi aiki cikin duhu ka tambayi ma'abota ilimi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun haka Allah ya ce ku tambayi ma abota sali idan ba ku sani ba Allah baya son ka bauta mashi da, da jahilci baka san abu ba kuma kai tai Allah baya son haka da haka suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama menene wannan abun ka aikata sai manzon Allah ya ce mala'ika jibril ne ya zo mani wannan yana mala'ika jibril yana iya zuwa wajen manzon Allah sahabban da ke wurin ba su gan shi ba ya yi magana da shi sahabban da ke wurin ba su ji ba sai dai manzan Allah ya ba da amsa su za su ta manzan Allah yanzu a nan da mala'ika ya zo ba su gan shi ba ya yi magana da manzan Allah manzan Allah ya ji maganar har ya ba shi amsa ba su ji ta mala'ikan ba amma sun ji ta manzan Allah wannan yana yiwuwa manzan Allah yana zaune cikin sahabbai kawai sai mala'ika ya zo ba wanda zai gan shi a wurin sai ya zauna su ta magana da manzan Allah sai bayan ya tafi sai manzo Allah ce mala'ika ne ya tafi ga abin da ya ce min ga abin da ya ce min wani lokaci kuma mala'ikan zai iya shigowa a matsayin dan adam ya dauki siffa ta dan adam sai ya zo kamar wani bako ya zamanto habban da ke wurin sun ga mutum amma ba wanda ya san shi to idan ya zo da wannan siffar in yayi magana za su ci ya tambayi manzan Allah za su bashi amsa za su ji maganar shi in manzan Allah ya ba shi amsa za su ci in ya yi bankwana ya tashi ya tafi za su ga tafiyarsa amma ba za su iya gane kowaye ba sai in bayan ya tafi ne sai manzan Allah ya ce musu wani ne ya zo mun karanta hadisin nawawi arba'unan nawawi hadisi na biyu ai haka ne ya faru ko manzan Allah yana zaune shi da sahabbansa akwai wani malami malam Abubakar Aljazairi ya yi shirin hadisin ya ce a lokacin da wannan mala'ikan ya zo sahabban da ke wurin manzan Allah sun fi mutum ɗari warke ɗaukawa yana cikin su sun fi ɗari yana zaune cikinsu sai mala'ikan nan ya zo kawai a matsayin baƙo ya zo ya sallama ya dinga yin tambayi manzan Allah yana ba shi amsa a lokacin da wannan ke faruwa ba wanda ya san mala'ika ne sai da ya gama ya ban kwana ya tashi ya tafi umar ma da ya roto hadisin ya ce sai bayan waɗansu 'yan kwanuka falabistu maliyan bayan waɗansu 'yan kwanuka kwana uku ko hudu ko biyar ko wani abu kamar haka na sai manzan Allah ya kira umar sai ya ce masa ya umar a Manisa'il. sa'il rannan din nan da wani mutum ya zo yana tambaya ka san kowa ne yake tambaya din nan sai umar ya ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka sani sai ya fa innahu jibril sai ce mala'ika jibril ne so lokacin aka san mala'ika ne amma lokacin da ya zo ba a san kowaye ba akwai wani sahabi na manzan Allah ana ce mashi dihiya ibn calvin dihiya ibn calv wannan sahabin yana da falala wajen Allah an ce yana daga cikin falalarsa mafi yawancin lokacin da mala'ika zai zo wa manzan Allah a matsayin dan adam in ya tashi da kiɗa ya zama dan adam yakan ɗauki siffa irin ta dihiya sai ya ɗauki siffar shi yadda in ya zo ya zauna sahabbai za su ɗauka dihiya ne sai ya zo su yi ta magana da manzan Allah sahabbai suna kallon dihiya ne sai bayan ya tafi sai manzan Allah ce kun san wannan kowa sai a ba dihiya bane ba sai manzan Allah ce ba shi bane mala'ika jibril ne ya ɗauki siffarsa a takaice dai wannan ya nuna mana cewa mala'ika jibril yakan zo wajen manzan Allah a matsayin dan adam ba wai yakan zo ba shi ne ma mafi yawancin lokacin da ya fi zo masa manzan Allah ya taɓa ganin mala'ika jibril a siffaci ta mala'iku sau biyu ne kaɗai a rayuwarsa sau biyu kaɗai ya gan shi manzan Allah ya ce ya gan shi mala'ika ne yana da fuka-fukai a jikinsa yana da fiffike 600 in ji manzan Allah 300 a dama 300 a hagu ya ce fiffikensa guda in ya ɗaga shi daga ƙasa yana taɓo sama haka mala'ika jibril ya ce, to wannan zuwan da ya yi da ya zo abin da ya ce wa manzan Allah hawa barin ka za mu yi addu'a in na yi addu'a kai ka ce amin sai manzan Allah ya hau barinsa kun ga a cikin masallacin manzan Allah a saman mun barin manzan Allah sannan manzan Allah shi ya yi amin mala'ika jibril kuma shi ya yi addu'ar wannan addu'ar Allah zai karbe ta ko ba zai karba ba Allah zai karbe ta saboda me an yi ta a wani wuri inda wurin yana da daraja a wajen Allah kusan masallacin manzan Allah na Madina yana da daraja manzan Allah ya ce tsakanin mumbarinsa zuwa rauda a tsakanin mumbarinsa zuwa gidansa ya ce raudatin min riyadil janna wani yanki ne daga yankin cikin gidan aljanna su kun ga wurin yana da matsayi sannan ko manzan Allah ya hau mimbarinsa mimbarin manzan Allah shi ma yana da matsayi saboda mai manzan Allah ke taka shi yana yin wa'azi sai zaman shi ma mimbarin yana da matsayi ai da kafin aiwa manzan Allah mimbarin wani kututturen dabino ne aka sare wa manzan Allah idan ya zo sai ya taka sai ya hau da aka samu ci gaba sai aka samu wani kafinta sai ya sassaƙa wa manzan Allah mumbari to ranar da aka zo da mumbarin za a kawo ranar da manzon Allah zai daina hawa wancan kututure na iccen dabino da aka zo aka fara sare wannan iccen dabinan za a yi da sare shi a sa mumbarin aka ce sai aka ji wannan iccen dabinan yana kuka yadda kika san raƙumi na kuka haka wannan iccen Allah ya bashi baki yana kuka sai aka ce wa manzan Allah to ga yana yana ta kuka sai manzan Allah ya zo wurin sai sai ya dawa shi da ya dawa shi sai ya shiru ya ce me ya same ka sai ce ya rasu lallahi kana hawa na kana kudu ba amma yau na ga za a sare ni za ka daina hawa na shi yasa nike kuka sai manzan Allah ya ce masa to tsaya ka ci idan kana so in ci gaba da hawan ka ina hudu ba zan sa a barka idan kuma kana sa aljanna to ka yi haƙuri a ida sare ka Allah ta'ala zai tayar da kai a matsayin dabino a cikin gidan aljanna sai wannan kututturen dabino ya ce to ya fi son ya tafi aljanna sai aka yi da sare shi sai aka kawo wannan mumbarin kun ga mumbarin manzan Allah yana da matsayi kenan to saman wannan mumbarin manzan Allah ya hau aka yi addu'ar nan da aka addu'ar an yi ta a wuri babba wuri mai matsayi a wurin Allah sannan waɗanda suka yi addu'ar manya ne a wajen Allah a mala'iku gaba ɗaya ba kamar mala'ika jibril a mutane gaba ɗaya ba kamar manzan Allah kun ga mafifici a mala'iku mafifici a 'yan adam su suka yi wannan addu'ar to Allah ya karɓi wannan addu'ar sai manzan Allah ya ce musu addu'ar farko wadda mala'ika jibril ya ce yi shi ne mala'ika jibril ya ce duk wanda ya riski iyayensa guda biyu wanda ya sami iyayensa da ransu da lafiyarsa kun san wani tun yana yaro iyayen suke rasuwa da aka shi bai samu damar rayuwa da su ba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa babansa bai taba ganin babansa ba dan ba a ba haife shi ba baban shi ya rasu yana da shekara hudu mahaifiyarsa Amina ita ma Allah ya mata rasuwa da haka manzan Allah ya tashi maraya bai san iyayensa ba to wani za ki ga bai san iyayensa ba da haka bai yi rayuwa da su ba bai musu bai yi rayuwa da su ba balle ya musu biyayya ya musu kaza ya musu kaza don ba su wani kuma Allah ta'ala ya kan raya shi ya raya iyayensa sai ki ga wani har ya girma mamansa na nan baban shi na nan to sai manzo Allah ce duk mutumin da ya riski iyayensa ba su mutu ba yana karami ya tashi ya ga iyayensa su biyu amma bai musu biyayya ba bai musu da'a ba bai kyautata musu ba ta yadda ya samu aljanna ta wannan hanyar ashe ana samun aljanna ta hanyar yi ba iyaye biyayya to manzan Allah mala'ika jibril ya ce ya Allah wannan mutunan kowaye shi Allah ka turmuza zahancinsa a ƙasa ma'anar wannan shine Allah ka wulakanta shi ka ƙaskantar da shi da ya wannan addu'ar sai cewa manzan Allah ka ce amin sai manzan Allah ya ce amin kun ji addu'a ta farko da haka idan iyayenki suna raye to ki kyautata mu'amala da su ki zama mai biyayya gare su ki zama mai da'a gare su wannan zai baki hanyar samun shiga aljanna amma in kika zama mai saba musu mai fusata su mai yin abin da zai sanya su hausa ji haushi to wallahi tallahi Allah zai ka baki tun daga nan duniya kafin a je lahira Allah ya sa mu gaba da iyayen mu lafiya in sun kuma Allah ta'ala ya ji kansu ya kyautata makwancin addu'a ta biyu sai mala'ika jibril ya ce ya Allah duk mutunan da ya riske ramadan ramadan ya shigo da ransa da lafiyarsa amma bai yi aikin da Allah ya masa gafara bai yi aikin da Allah ya masa rahama ba Allah ka turmuza hancinsa a ƙasa sai mala'ika jibril ya ce amin addu'a ta yi ko ba ta yi ba ashe duk mutunan da ramadan ya shigo ya tsaya ya ta baccinsa a cikin ramadana ya ta yin abubuwan da ya ga dama ya ƙaurace ma alƙur'ani ya ƙaurace ma ambatan allah ya yi bacci da rana da daddare ma ya kwanta ya bacci ya shagala balƙila ma yana aikata waɗansu ayyuka na saɓan allah to in ramadana ya ƙare yana cikin waɗanda suka yi asara yana cikin wanda addu'ar manzan allah ta hau amma wanda ya zamanto ya yi azumi in dare ya yi kuma yana kiyamun laili yana karatun alkur'ani yana kiyaye zikirorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye harshensa ya kiyaye gabansa wannan shi kuma ana sa ran ya samu rahamar ubangiji saboda watan ramadana watan alkhairi ne akwai fa mutanen da Allah yake yanta su daga wuta da can Allah ya sa a rubuta sunan cikin yan wuta da can kaddara ta nuna su yan wuta ne amma saboda ramadan ya shigo da albarkar da ke cikin ramadana sai Allah ya musu afuwa sai ya ce a ciro sunansu daga 'yan wuta a maida su 'yan aljanna Allah in muna ciki Allah ka ciro mu ka maida mu aljanna idan ba ma ciki Allah ka tabbatar da mu a aljanna to wata irin wannan ya shigo Allah yana raba alkhairi amma a ce mutum ya makansa silar da zai sanya ba zai samu wannan rahama ba da Allah wannan mutumin wani irin mutum ya kamata a ɗauke shi to don haka sai mu yi tsantsan sai addu'a ta uku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya ce duk wanda aka kira sunanka amma ya kasa yi maka salati to shi ma allah ya turmuza hancinsa a ƙasa ka ce amin sai manzo allah ya ce amin da aka duk lokacin da aka ji an kira sunan manzon Allah ya mai salati da an ce Muhammad sai a ce sallallahu alaihi wasallam to ba ya ruwa ba idan aka kira sunan annabi Muhammadu kikan shiru ke baki salati ba ke baki ce komai ba kikan shiru kamar an kira sunan sauran mutane to Allah ta'ala zai iya kama ki da wannan laifin da haka duk lokacin da kika ji an ce sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama karki kasa a gwiwa maza maza ki yi mai salati na annabi sallallahu alaihi wasallam ko da dan ga takaitaccen salati ne sannan kuma ki kokari ki iya salatin annabi irin salatin da shi manzon Allah ya koya wa mutane da bakinsa akwai salatoci wanda manzon Allah ne ya karantar da su da kansa ya ce in za ku yi min salati ku ce kaza domin Allah ta'ala ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa mu tasliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa mu tasliman Allah da mala'ikun suna wa annabi salati sai Allah ce to kuma bayina mutane ku wa annabi salati to ya ke mai salati sahabai sun tambaye shi ya rasulullahi kaifa nusalli alayka ya ake ma salati sai manza Allah ya koya musu ya koya salati ɗaya har kala bakwai salatin manzan Allah wanda ya koya wanda ake ce salatul ibrahimiyya kala bakwai ne ki kokari ki iya su duka bakwai dan haka aka fi so in bakwai ban samu ba iya shidda in baki iya shidda ba iya biyar ko hudu ko uku ko biyu ko daya amma a ce baki iya ko daya ba sai kun yi shari'a da manzan Allah gobe kiyama da haka ai kokari ko da ɗaya din ne a iya wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi da sauran malaman hadisi hadisin kuma yana nuna mana hadarin mutum ramadana ya shigo bai yi komai ba wanda shine abin da muke so mai makan mu nasiha ga ramadana ramadana ya shigo me muka yi ma Allah yau ne muna bakwai ga wata kun ga tafiya ta fara tafiya nan da kwana uku an gama goma an ci ɗaya bisa ukun shi kenan saura biyu bisa uku a haka zai zo ya ƙare to in baki mai da hankali ba sai dai ki ja da gobe sallah baki komai ba ko ba za ki iya maido shi baya ba ya tafi kenan kuma baki sani ba tana iya ya zama shine ramadanin ki na ƙarshe don haka me muka yi ma Allah a ramadan ko me zami ma Allah in baki komai ba yau muna bakwai ga wata baki makara ba akwai sauran kwana ashirin da uku nan gaba sai ki daji in kawai kin yi wani abu to har yanzu ba aiki bai tsaya ba akwai sauran kwana 23 nan gaba ki ƙara dagewa don magana ce ta neman aljanna wallahi duk wanda ramadana ya ƙare bai samu aljanna ba ya asara kowaye ramadan da ya ƙare a ce ba aljanna a hannunka allah bai baka aljanna ba to wallahi mutum ya yi asara ya za a yi mu samu aljanna ya za a yi mu samu ramadan me za mu aikata me kuma ya kamata mu nisanta wannan shine tambayar da ya kamata kullum ki dinga yi makanki to yan musulmai akwai wani abu guda daya wala wannan abin shi ya fi cinye ladar masu azumi ko masu wane ne maza ne mata ne magidanta ne samari ne yawanci shi ke cinye ladar masu azumi idan kika fi karfin wannan abun guda daya wallahi kin ci nasara amma fa da wahala me wannan abun shine hibzul lisan kiyaye harshe kin ga wannan harshen shi ke cewa mutane da yawa lada azuminsu sai mutum ya sha yunwa banza ya sha kishirwa ta banza ba lada me yasa ya suka zama na banza saboda babu lada a wajen Allah me ya ja masa kila wata kalma ce guda ɗaya da ya faɗa kila shi bai ma san ya faɗe ta ba ko ya faɗe ta bai ɗauke ta da muhimmanci ba amma wannan kalmar guda ɗaya sai ta lalata mashi azumi bai sani ba ashe kun ga kenan duk wanda yake son ya ci nasara a ramadanansa duk wanda take so ta samu ganimar da ake samu a wata ramadan wallahi sai ta kiyaye harshen ta wannan harshen da kike gani sai kin sa mai kwado kin kulle shi to sannan za a samu nasara amma in za ki sake shi ki faɗi da abin da kike so to akwai matsala ku za ku ji waɗansu hadisai guda biyu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da harshe kuma a cikin wata ramadana wanda zai nuna mana cewa idan mutum bai yi da gaske ba to gaskiyar magana zai iya wayuwa gari cikin waɗanda suka yi asara a cikin watan ramadana Allah ya tsare mu farko dai akwai hadisi wanda duk kun san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko ji abinda manzo Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah duk wanda ya imani da rana ta ƙarshe falyaqul khairan ya faɗi alkhairi auliya smut ko ya shiru me wannan magana ta manzan Allah take nufi sai malamai suka ce daga wannan maganar ta manzan Allah an fahimci cewa maganar da muke yi kala uku ce duk maganar da zaki in zaki kwana kina surutu to maganganun ki gida uku za a kasa su akwai maganar da alkhairi ce faɗarta. akwai maganar da sharri ne faɗarta akwai maganar da bata bayyana ba ba ka iya ganewa alheri ce ko sharri ce kun gane lokacin da mutum ya zo yana karata alkur'ani alheri ne ko sharri yake faɗa alheri ne lokacin da mutum yake faɗar gaskiya wani abu ya faru sai ya zo yana faɗar yadda abin ya faru amma gaskiyar al'amari yake faɗa alheri ne ko sharri ne alheri ne lokacin da mutum yake azkar yake ambatan Allah alheri ne ko sharri ne alheri ne to wannan kin ga su maganganu wanda suke alkhairi akwai magana wanda take sharri mutum ne yazo ya zauna ya ta yana yana fadar magana yana ta bada labari amma labarin da yake fada ba haka abin yake ba kenan ƙarya yake yi alheri ne wannan ko sharri ne wannan sharri ne ko ya je an wance kin ji wance ta ce kaza alheri ne wannan ko sharri ne sharri ne ko gulma in mutum ya zo yana gulmar wani me ya gulma shine ka faɗa abin da wani baya son a faɗa mashi kai sai ka faɗa mashi manzo Allah ce in kai wannan ka masa gulma to sai mutum ya zo yana gulma alheri ne ko sharri yake faɗa sharri ne to sai manzo Allah ce duk lokacin da zaki magana sai ki auna shi ya sanya duk wanda da magana ta shigo kwalwarsa kawai zai faɗa to yana da matsala kafin ki magana tsaya ki tunani kina son ki magana to sai ki tsaya tsaf ki kwantar da hankalin sai ki tunani to yanzu wannan magana in na faɗe ta alheri ne idan kin gamsu eh in kin faɗa alheri ne manzo Allah ya baki izinin ki faɗa idan kika gano maganar da zaki yanzu sharri ce wallahi ki shiru manzo Allah ya ce in dai kin yi imani da Allah da rana ta karshe ki shiru haka idan maganar da zaki faɗa baki san alheri ne ko sharri bane ba wallahi ki shiru tsakaninku da Allah a yau maganganun da muke faɗa tsakanin alkhairi da sharri wanne yafi yawa to sai mun ji tsoron Allah sai mun ji tsoron Allah ya zama to duk lokacin da za a ji magana ta fito daga bakinki wannan magana alheri ce kada ki yadda a ji sharri ya fita daga bakinki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana alaikum bisidiki fa inna sidika hadi ilal birri. wa inna albirra ya ilal janna. manzo Allah ya ce ina muku kai ina horon ku zuwa ga fadar gaskiya duk abin da yi manzo Allah ya ce yi gaskiya duk abin da zaki yi gaskiya a mu'amalar ki tsakaninki da al'umma ki zama mai gaskiya tsakaninki da mijinki mai gaskiya tsakaninki da iyayenki ki zama mai gaskiya tsakaninki da 'ya'yanki ki zama mai gaskiya kar ki lalace ya zama tu 'ya'yanki ma kina musu ƙarya ki faɗa musu gaskiya tsakaninki da makwabta ki zama mai gaskiya tsakaninki da duk wanda mu'amala za ta haɗa ki ki zama mai gaskiya manzo Allah ce in kina faɗar gaskiya a haka wannan gaskiyar za ta ja ki ta kai ki zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi su kuma ayyuka na alkhairi suna kai mutum aljanna ne karshe wannan gaskiya sai ta kai ki aljanna sannan ya ce in kina ta kokarin yin gaskiya tsakaninki da al'umma tsakaninki da mai gidanki gaskiya tsakaninki da iyayenki gaskiya tsakaninki da 'ya'yanki gaskiya tsakaninki da 'yan uwanki gaskiya tsakaninki da kowa gaskiya sai Allah ya ce kai wance gaskiya ta ta yawa ku rubuta min sunanta cikin masu gaskiya sai a rubuta ki cikin masu gaskiya sai ya ce in aka rubuta ki sai mala'iku su ce mala'iku ku zama shaida wance diyar wance mai gaskiya ce wannan maganar ta mala'iku sai ta tasiri cikin mutane sai ya zamanto ko labari kika bada da an cewa ya fada aka ce wance sai kowa ya ji ya samu nutsuwa ya yadda jama'a akwai irin waɗannan mutanen ko babu akwai su sai ce wa iyakun wal kaziba amma ina muku kashiri da ƙarya ya ce ita kuma ƙarya tana jan mai yin ta zuwa ga fajirci saban Allah kenan saban Allah kuma yana kai mai yin sautar wutar jahannama ita ƙarya wuta take kai mai yin ta shi yasa Hausawa ma sai su ce mai ƙarya dan wuta ne wannan gaskiya ne sai ya ce kai in kika zama mai ƙarya tsakaninki da miji ƙarya tsakaninki da makwabta ƙarya tsakaninki da iyaye ƙarya tsakaninki da 'ya'ya ƙarya tsakaninki da duk wanda mu'amala ta hada ki da shi sai kin yi ƙarya to in kika ci gaba da irin wannan ƙarya za a wayi gari wata rana Allah ya ce wance ƙaryata ta yi yawa ku rubuta min sunan cikin maƙaryata sai a rubuta mutum sunan cikin makaryata. sai mala'iku su yi shela ce to jama'a ku ya ku mala'iku ku zama shaida wance diyar wane ya ce to daga wannan ranar ko magana kika yi mutane ba za su yadda ba da an zo an bada labari kai ina kuka ji wannan labari aka ce wance ta faɗa sai a ce kai ku rabu da ita ƙarya ne akwai irin waɗannan mutanen ko babu Allah ya sauke to yi kokari a rubuta ki cikin masu gaskiya ki yi kokari kada a rubuta ki cikin masu ƙarya Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya roto hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa idza kada yawmu sawmi ahdikum fala yarfuth wala yaskab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'imun muttafaqun alai maiki sallallahu alaihi wasallam yace idan dayan ku yana azumi idan dayan ku yana azumi kamar yadda muke azumi yanzu sai ce falayar fus kada ya rafasu me ya shi shine malamai suka ce maganganu irin na batsa haka su ne arrafas to kada mutum yana azumi wannan ya kama bakinsa daga duk wata magana wadda bata dace ba sannan ce walayas habu kada ya dinga maganganu irin na wauta irin na jahiliya ihoce ihoce da wani abu irin kyakyata dariya din nan da wani abu makamantar haka duk kada mutum ne ya ce fa in sabahu ahadun kai ko wani ya zo zage ka kana azumi karkara ba ka ce masa in nisa imun ne azumi nike yi ko ya zo ya doke ka ya zaki da fada karkira ba ce yi haƙuri ne azumi nike yi don me don karkira ma ke ma ki shiga cikin masu laifi kenan idan ana azumi ko jan ka aka yi shari'a ba ta yadda ka biya ma wanda ya ja ka bi karama amma idan ba azumi ake ba shari'a ta baka dama kana iya ramawa daidai da abin da aka yi maka amma in azumi ake yi yanzu an ci albarkacin azumi karki fada karki zage-zage karki rashin mutunci saboda mai saboda azumi ke bakin ki ko da ke aka ja ko ke aka ja aka bata miki rai aka yi miki abin da zai fusata ki aka zalunce ki aka musguna miki a ramadan kar ki raba ya haƙuri ce ni azumi nake ba zan yi faɗa da ku ba ni ba zan rama zagin da kika yi man ba saboda ni ina azumi ne wannan shi ne umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada a yin ana azumi amma da zara kin biye musu aiki an zage ki ke ma ki biye shi sanya sai kai mamaki ana azumi amma sai ka samu waɗansu suna faɗa waɗansu haddin ba ake tuna azumi Allah ya sauke a wani hadisin na abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam ya da a ƙaunar zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajjatin fi an ya da amuhu wa sharabahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin na abu huraira yake cewa mallam ya da a ƙaular zur duk wanda bai bar magana ta ƙarya ba ita ce ƙaular zur wanda yana azumi amma bai bar ƙarya ba bai bar ƙarya ba ita ko ƙarya shine mutum ya faɗi abin da ba haka bane ba ƙarya ne ko da wasa ne ba za ki ƙarya ba ki ce wai wasa nike yi a'a kullum ki zama mai gaskiya ko wasa za ki sanya gaskiya a cikin wasanki kamar yadda manzan Allah yake yana yin ba yana yin wasa amma a cikin wasan manzan Allah ba gaskiya ce manzan Allah baya ƙarya ya zo wata tsohuwa ta zo wurinsa manzan Allah ce mata toke tsohuwa ki shirya tsohuwa ba ta shiga aljanna to tsohuwa tana shiga aljanna ko ba ta shiga na tana shiga manzan Allah ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ku ce tana shiga na a ni tambaya ta tsohuwa na shiga aljanna ko ba ta shiga ha to ya isa haka manzan Allah ya ce ya ce tsohuwa ba ta shiga aljanna da aka tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba da aka ki mutu kamin ki tsohuwa ikina <laughs> sa aljanna Allah sa mu cika da imani manzon Allah sai ya ce mata haka wasa yake mata amma ko hakan da ya faɗa da wasa gaskiya ne kuma ya faɗa me yasa manzan Allah ya ce tsoha ba ta shiga aljanna saboda duk wanda za ta shiga aljanna in ta rasu a duniya tana da shekaru da yawa ba a sanya ta haka na aljanna sai an maida ta da shekaru ƙanana sai a saka ta cikin aljanna da kun ga a aljanna babu tsohuwa kenan da haka tsohuwa ba ta shiga aljanna amma ba ana nufin wanda ya tsoho ba zai shiga aljanna ba sai ki ce a'a abinda manzan Allah yake nufi ba za a sanya ta aljanna ba a ga tsohuwa aljanna da sanda tana yawo a cikin aljanna a'a ba za a ga wannan ba saboda idan mutum ya shiga aljanna yana tsoho to kuma yana daɗi yake a babu jin daɗi kada tsoho dai kowa to kowa sai an da shi matashin su haka zai shiga aljanna saboda kowa ya shiga aljanna ya ji daɗin gidan aljanna saboda ita aljanna gida ne wanda kowa ke yin abin da ya ga dama kuma komi yana yiwuwa a aljanna komi yana yiwuwa aljanna kuma kowa zai yi abin da ya ga dama a cikin gidan aljanna Allah sa mu shiga aljanna mun gane wannan kun gane wannan akwai wani malami da aka yi a gano ya rasu ana ce mai kala rawi ila kuna jin karatu takan shi waɗansu kuma kila sun san lokacin da yake raye yana wa'azi to shi mutum ne mai wa'azi amma wa'azin shi rabi kawai dariya ake da haka duwanda ke gani wajen kala rayu kawai ya je ya je ya cashe ne kawai ba wani wa'azi ya kai shi ba <laughs> kawai dariya za a yi wata rana zai tashi wa'azi sai ce to jama'a idan Allah ya kai mu gobe a sama zan zo a sama zan zo to kamun ki ce rera tashi dinna labari di ya shiga gari ai kala rawu ya ce gobe ta sama zai zo wajen wa'azi da aka kamun ka ce ko wurin wa'azinsa gobe ya cika ya cika fafil mutane duk an zo ana ta kallon sama ga ta inda kala rawu zai bullo zuwa can sai ga kala rawu bisa tsoho beswa aka ce ba da ka ce a sama za ka zo ya ce <laughs> sai tura a ƙasa da zo kun ga ba ƙarya ba ce bai ko ba haka ba ba'a ce yayi amma a cikin ba'ar babu ƙarya a ciki ya ce asaba zai zo to ba a ƙasa ya zo ba asaba ɗin ya zo to manzo Allah yakan yi irin wannan shine a wani wa'azin shi kala rawi yake cewa lokacin besfa tana ana ana yayin besfa yace to tunda aljanna kowa abin da ya ga dama yake shi zai samu besfa sai ya cire salansa sai da aka cire salansar besfa za ki tana wani irin ƙara ce to kawai shi haka zai dinga hawan bisfa aljanna yana yawo kawai tana ƙarar nan ya ce in ya zagaya zagaya sai ya biyo ta inda manzan Allah suke zaune sai ya zo ya wuce a guje wai ya ce sai manzan Allah ce wai wancan waye <laughs> sai a ce wa manzan Allah wancan ƙala rawi ne su ne 'yan iskan aljanna <laughs> Allah ya sabu dace so a takaice abin da nake so nuna idan mutum ya shiga aljanna kawai za ka yi abin duk a aljanna kowa abin da ya ga dama yake yi ba wata doka ba wata ka'ida to manza Allah ya ce duk wanda bai bar ƙarya ba kuma ga azumi yana yi wal amala bihi bai bar aikata ƙarya din ba to manza Allah ya ce falaysa lillahi hajatun Allah baya da bukata fi an yada a da'amuhu wa sharabuhu Allah bai bukatar wannan mutum ya daina cin abinci Allah bai bukatar ya daina shan abin sha duk wanda yake azumi yayi ƙarya to Allah ta'ala bai bukatar azumin sa a wannan ranar mun gane wannan ita kau ƙaryar nan kamar yadda na faɗa ba yau laraba ba inda za a ce miki yau wace rana sai ki mawantai wanda ya tambaye ki wasa da wasa ki ce mashi yau alhamis kuma kin san yau laraba malamai suka ce abin kike sunan shi karya Allah ya sa mu dace da haka mu yi kokari mu kiyaye harshen mu daga fadar ƙarya daga fadar hasada daga yin annamimanci daga yin gulma duk mu yi kokari mu kiyaye harshen mu to abin tambaya a nan shine ya za ya mutum ya kiyaye harshensa ko me zai taimaka wa mutum ya iya kiyaye harshensa yin aiki da wancan hadisin na farko wanda muka karanta shine zai taimaka kun ga hira ki nisanci yin doguwar hira a cikin azumi kaki doka ku zauna kawai ba aiki ko yanzu ba za ku fara aiki ba a zauna a yi ta doguwar ko ke da yayanki ne ki dan rage hira saboda a cikin wannan hirai nan ne labari in yi labari to bai san lokacin da mutum zai shararo ta ba to amma idan ka yanke labarin baka ma zauna balle a hirai da haka duk wani wuri inda za ku zauna ku uku ko ku hudu ko ku biyar ku zauna ku yi hira ko ku yi labari na awa ɗaya ko awa ko rabin awa wallahi ki rage wannan labarin ki rage wannan labarin maimakon ki labari je ki samu alkur'ani ki mana ki karanta maimakon ki karanta alkur'ani in ba shi za ki karanta ba ki ɗauko azkar mana ki ɗauko wani zikirori na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kina zaune kina subhanallahi subhanallah subhanallah in kin gaji alhamdulillah alhamdulillah ko subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah ire-iren waɗannan azkar ki ta yin su kin huta da shiga labari balle ki abin da ba shi bane ba kunan kuma kin sanya kan yin wani aiki wanda akwai lada cikin sa da haka yan uwa musulmai mi mu kan mu kiyamul laili dan mu ga cewa mun samu ingantaccen azumi wanda zai amfanar da mu a ƙarshe yana da kyau mu kula da ladubba na azumi yana daga cikin ladubban azumi kamar yadda muka sani yin sahur sahur da kike gani sunna ne don haka ki yi ƙoƙari ki tashi ki ci abincin sahur ko da kin tashi a lokacin baki da buƙatuwa zuwa ga cin abinci to ko da ruwa ne ki ɗauka ki sha da niyyar sahur akwai lada za ki samu lada in kin yi haka kuma kin yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan inda hali sahur ɗinki ki kai shi ƙarshen dare kun gane abin da nake nufi da ƙarshen dare ku kai shi gab da alfijir zai fita yanzu karfe nawa alfijir ke fita Kuɗi saura nawa biyar saura nawa saura kwata biyar saura kwata ko biyar saura sha uku to a sahur ɗinki karki tashi tun ƙarfe biyu ki sahur ko ƙarfe uku bai kamata ki tashi ba ko karya hudu ma bai kamata ki tashi ba in kina da abincin ki kenan nike nufi idan kausai kin dafa abinci to kin ga wannan ke zaki auna ki gani amma shi cin abincin shi nike magana na sahur akalla kin ci sahur ki tashi hudu da rabi hudu da rabi ko ma hudu da minti arba'in abinda ake so kina gama cin abincinki sai alfijir ya keto kun gane kina gamawa sai a kira sallah wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da alkur'ani ya gaya mana to in kina da hali ke haka amma in kina jin tsoron makara to babu laifi kina yi kafin wannan din amma dai a lokacin da aka fi so a yi sahur shine wannan lokaci wanda na ambata ya je ƙarshen dare gab da fita alfijir Allah ya samu dace yana da gaske abin da ake so a kula da shi na ladabin azumi shine yin buɗe baki da wuri shi kuma buɗe baki da wuri ake so a yi shi kunga shi saur ana jinkirta shi shi kuma buɗe baki ana yin sa da wuri karfe nawa rana ke faduwa bakwai saura mi na saura kwata to rana tana faduwa wajen shidda da arba'in da takwas haka takwas to ba agogo na ce ki duba ba saboda tana yi agogo ki bai da seti amma in kin ji kiran sallah da zarar kin ji kiran sallah ko kike yi aje shi sai ki buɗe baki wannan in kika yi haka kin yi sunna manzan Allah cewa da a ce al'umma ta tana gaggauta buɗe baki tana jinkirta sahur da wani irin alkhairi ya rufe ta to amma yanzu ba a jinkirtawa ba a gaggautawa akwai waɗanda ma su saboda son iyawa ba su buɗe baki sai sun ga tauraro ya fito a sama akwai sa ko sai a kira sallah ba zai sha ruwa ba wai shi da azumi yake yi wai sai dare ya fara yi ya ga tauraro a sama sannan zai je ya sha ruwa suke ja mana duk bala'in da hoga ana yi ba sa yin buɗe baki da wuri shi abinda manzo Allah ya ce a yi da wuri da haka da zarar an ji kiran sallah sai a gaggauta a yi buɗe baki idan za ki buɗe baki idan za ki buɗe baki akwai abubuwan da ake so ki fara da su idan kina da dabino ɗanye da shi ake so dabinon da muke cewa maga a ƙasar hausa yanzu babu shi sai ke amfani da busasshen dabino idan baki da busasshen dabino sai ke amfani da ruwa amma ruwan kada a garwaya shi da komai wannan dai ruwa kawai sai ki ɗauka ki sha wannan shine abin da ake so ya fara shiga bakin mai azumi mun gane ba wai ana nufin cewa in ka samu dabino kai ta ci sai kin ci rabin tiya ba haka ake nufi ba abinda aka ce dabinan nan kwara uku kawai ko biyar ko bakwai ko tara ba a wuce tara in baki da uku sai ki ci guda ɗaya idan kika ci dabinan nan to yanzu kuma an baki dama duk abin da yake so shi zaki ci amma dai a farko ga abin da shari'a ta ce ake so a ci to likitoci da masana jikin dan adam suna ba da shawarar cewa mutum ya fara shan wani abu mai zafi ku kiyaye wannan mutum ya fara shan wani abu mai zafi yawancinmu da an sha ruwa musamman yadda ake zafin nan wani eh, ya samu ruwan sanyi sai ya sha kwano bakwai sannan ya tsaya to wannan yana da illa ga jiki kamar yadda su likitoci suka faɗa idan kina da dabino kin fara da shi falla alhamdu in baki fara da dabino ba to ruwan ba wai zaki zauna ki ta shan ruwa bane ba da kin samu dan ruwan ki fiyo wata leda ɗaya haka mai sanyi kika sha to yayi sai ki take sallah to ana baki shawara wannan ba nassi bane ba bayanin likitoci ne ki samu wani abu mai zafi ko kunu ko kokko ko ruwan zafi ko da kofi ɗaya ne sai ki fara sanyawa wannan zai taimaka ma lafiyar jikinki saboda me abin da suka ce lokacin da mutum yake azumi hanjinsa duk ta miƙewa suke saboda babu abinci a ciki to suna buƙatar wani abu mai ɗan zafi wanda zai tada su da kin tada su lahiya yanzu kin ci da zuba abinci sai ya shiga lahiya lo amma da kin sha ruwan sanyi sai ya ƙara lamikewa an gane allah ya sa mu dace sannan in zaki ci dabinan nan ko zaki sha ruwa akwai addu'a wadda ake wadda na san duk kun iya ta ba sai mun maimaita ta ba sai ki addu'a to bayan kin yi addu'a sai ki tafi ki sallah idan kin yi sallah sai ki ɗauko sauran abin da Allah ya hore miki na abinci da abin sha wanda Allah ta'ala ya hore miki sai ki tsaya sai ki ci to a nan shi ma a yi a hankali ba cika ciki ake ba don wani ya samu cikin sai ya fara ci sai ya kawo bakin makoshi wanda ya saba makarantar wata annabi abinda manzan Allah ya ce a kasa ciki gida uku ɗaya a zuba abinci ɗaya ruwa ɗaya fa iska haka ya kamata ki dan idan kika ci abinci da yawa kuma a lokacin ƙarshe sai kasala ta kama ki kila kina da sauran aiki wanda zaki a gida haka dai zaki daure ki yi kamin ki ida wannan aikin jikinki ya mutu murus yanzu kiyamul laili sai ki yi da gaske zaki iya yin ta su da haka sai abu a hankali wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi sannan in kin koma gida in baki ko ta kwandala ba wallahi ki zauna ki tunani ina za ki samu kuɗin da za ki sadaka da su saboda sadaka tana da lada kwarai da gaske a cikin azumi manzan Allah ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi duk wanda ya ciyar da mai azumi to ladar da za a bashi ita ce irin ladar da aka ba wanda ya azumi din nan ba ladaki za a taba ba shi ba za a taba tashi ba kenan idan kika yi azumi kuma a wannan ranar kika iya ciyar da mutum goma kina da ladar ki ta azumi sannan kina da ladar azumi ta mutum goma in an hada mutum goma sha daya kenan akwai lada ko babu to zuwa wannan ko naira dubu ɗari aka ce ki sanya ba za ki sanya ba ki samu wannan ladai ki yi tunani ina zan samo kuɗi ina zan samo kuɗi ko da naira dubu ɗaya ce in sai dabino ko da tiya ɗaya ne in yi sadaka da shi ina zan samo kuɗi ko da gero tiya ɗaya ne in saya in ba wani mabukaci wallahi ki wannan tunanin kar da yake yadda ne ya wuce baki sadaka ba to kar ki ce aiki ma ya ce duk da kina da bukatar wani ya fi ki bukata haka ne ko ba haka bane ba su da aka ayi kokari a ga cewa an yi sadaka ko yaya ne akwai wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ana azumi da rana ya karya azuminsa da shi da matarsa kafara ta hau kansu aka ce ya faɗa wa manzan Allah ya ce ga abin da ya faru manzan Allah ya ce to ka kai azumi sittin? ya ce wallahi manzan Allah ban iya yin sittin. ya ce ba ka yin sittin? to ka yanta wuyaye bayi ana ce musu wuyaye ya ce manzan Allah ai bayan wuyan nan na ban da wani wuya wallahi aka ce to ka ba da sadaka ka ciyar da miskinai guda sittin? ya ce ni akwai wani miskini a garin nan kamar ni ni a ce in yi sadaka ban da ita manzan Allah aka ce to zauna nan kawai manzan Allah yana tunanin ya za a yi da shi sai aka kawo da dabino kwando biyu ya ce yawwa ina mutunan ne yake ce gari aka ce ɗauki ka je kai sadaka ya ce hawa manzan Allah ni in yi sadaka ina daga halin sadaka ai duk madina ba matsayaci kamar ni lalace to je ka cike da iyalinka ba shikenan ba saboda saukin addinin musulunci to karki ce ni yanzu to ina zan samu kuɗi tunani zaki in za a dan sai da waɗansu kaya ne <laughs> a din samu a ga cewa ayi sadaka a dai tunani ya za a dan samu wani abu ko da ɗari biyu ne ko da ɗari biyar ce ko da ɗari uku ce a aika a siyo biyu tiya ɗaya kidan kukulla leda uku uku ki aika can gidan can gidan ma ki aika can gidan ma makwabta wallahi ladar da zaki samu zaki mamaki Allah sa mu dace ayi kokari ayi wannan kamar yadda na ce kar da yake bari kar ki bari Ramadan ta wuce baki sadaka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sadaka a Ramadana irin yadda bai yi a wadansu watanni ba Ramadan ba da shi kuma aka ce mai koyi da aka bi kokari da abin da Allah ya hore mana ko kaɗan ne ko kaɗan ne a wajen sadaka ba a rena kaɗan ko dabino ɗaya ne ba da dabino ɗaya wannan ba da wala za ki samu lada ko da naki ne wanda aka kawo miki ɗauka ki bada wata rana aisha matar manzan allah tana zaune a cikin gida sai wata mata ta shigo neman taimako tana da yara guda biyu matar sai aisha ta ɗauki da biro guda uku ta basu kun ga kowa ɗaya kenan yaran nan ana basu kamar yunwa suke ji kafin wannan tsohuwa mata mai 'ya'ya ta ɓara nata su har cinye nasu suna ciya kuma suka kowa miƙa mata hannu ita mahaifiyar sai ta tsagana ta biyu sai ta ba ɗayan guda ta ba ɗayan guda ita ta haƙura da aisha da manzan allah ya dawo aisha ta bashi labari manzan allah ce wannan mata ya aljanna ce amma mai ta bada sadaka tsagin dabino to a daure a dagi a dan samu koda dabino ko na naira hamsin ne ki bada a su ke ba su ke kuma an kawo miki dabino guda ɗaya sadaka daga wani wuri karki karki karki rena aljanna ake nema karki rera sai yanzu duk a rasa abin da za a kawo min don wulakanci sai da biro guda ɗaya <laughs> ba wulakanci ba ne ba nema aljanna ake Allah sa mu dace yan uwa musulmai a takaice wannan shine abin da Allah ya ba mu ikon tattaunawa da fatan za mu kiyaye wannan don mu samu azumi mai inganci mu samu azumin da zai zama mai amfani gare mu duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin bayansa wanda zai yanta a wannan wata mai albarka daga wuta zuwa aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamarsa da gafararsa da jin kansa a cikin wannan wata mai albarka ya ba mu ikon bauta masa kuma ya karbi ibadar idan mun yi waɗanda suka rasa a cikinmu kafin zuwan wannan wata Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu mu kuma da ke raye Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ibada ciki ya nuna mana waɗansu watannin na ramadana masu yawa a nan gaba da rai da lafiya kuma idan mun yi ibadar Allah ta'ala ya sa zama ta zama karɓaɓɓiya وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعمالا الله يسكر خيري من جي نسيها akan abin da ya shahi ababe da ya kamata musulmi ya yi kokari ya aikata a cikin wannan wata na azumi don samun alkhairai da ke akwai cikin wannan azumi Allah ba mu ikon aikatawa to akwai tambayoyi kusan ina ga da yawa ana wannan zan baka ita ka gani ko an karanta ta koko kamar dai da na ce mako a karan farko ran tambayoyi kun yi kokari gaskiya tunda akwai bukatar a tambayoyi masu amfani to kuma haka ake so gaskiya duk tambayar da ba ta da amfani ba ma amfanin a yi ta mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah shiga fanta malam wato dangane da addu'ar buɗe sallah shi idan mutum idan mutum bai yi ta ba akwai wani laifi da mutum yake da shi idan bai yi ba ko ya manta bai yi ba na ga a takaice dai na takaita to addu'ar bude sallah wadda ake ce ma du'a istifta matsayinta a cikin sallah sunna ne da haka ba wajibi bane ba da haka idan mutum bai yi ba koda da gangan ne sallarsa ta yi babu komai sai dai kuma ya yi asarar ladar da ake badawa idan an yi da haka abin da ya fi dacewa ga mai sallah shine kokari ya zamanto cewa ya iya du'ar istifta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya su da yawa to sai ya zama to yana bude sallah da su idan kuma bai iya ba to zai shiga gaba da yin sallar kafin ya iya din dan haka in dai mutum bai yi ba a sallah ba za a ce sallar shi ba ta ba sai dai ya samu tawayar lada ma'ana wanda ya karanta a sallah sai ya fi samun lada a shekau duk abin da zai kawo maka ƙarin lada ba abin wasa bane ba da haka mi kokari mu kiyaye mai tambaya ta gaba tana cewa wato a saɗanta cikin addu'a Allah ya sa ya gaji malamai abu na biyu kuma ta ce shin tasbihi ko zikiri idan mutum ya yi shi cikin zuciya wato bakin shi bai motsa ba shin babu wani laifi Koko. dole ne sai mutum ya yi shi dan taji ana cewa dole mutum sai bakin shi na motsa shi azkar da zuciya ba da zuciya ake yin sa ba da harshe ake yin sa da haka lokacin da zaki ce subhanallahi ya zamanto harshen ki yayi musi amma ba lalle ne a ji abin da kika faɗa ba wannan haka ake yin zikiri ko wani zikiri dai wanda aka so ayi ba a daga murya sannan kuma ba a yin shi a cikin zuciya za a yi furici da shi harshe yayi motsi amma ba lalle ne a ji abin da mutum ya ce ba wannan a takaice ne yadda ake yin zikiri wanda ya a cikin zuciya ya yi tunani to wannan ba zikiri ba ne ba ya ya dai tunanin abin da ya faɗa ne kawai amma bai zama zikiri ba wannan kenan dangane da addu'a da ta roƙa kuma to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya ɗanta ya zama malami mu ma Allah ta'ala ya sa mu zama malaman Allah ta'ala ya ƙara mana sani mai amfani ilimin da zai zama mai haskaka mana a gobe kiyama a wannan tana tambaya cewa shin malam idan mutum zai karatu alkur'ani dole sai ya yi alwala ko kuwa ba dole ba ne ba sai dai yin alwala din yana sanyawa a samu cikakkiyar kamala da haka inda hali da iko a yi alwala din idan kuma ba a yi ba a karanta babu laifi karatu ya yi kuma za a samu ladar da ake bada na wannan kuma mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum mana an yi maganan bin iyaye to malam idan mutum ubansa yana aikata wani laifi da allah da allah bai so kuma ya sani to idan ka ƙi gaida shi malam ka yi laifi na sannan kuma mun yi da shi ya bari ya ƙi bari ai eh, ko da yana laifi za a gaida shi ai ba ma mai laifi ba ko da kafiri ne misali iyaye wanda suke kafirai musulunci ya ce ai musu da'a ai musu biyayya su da haka dai yana laifi wannan ba zai sanya a ce ba za a gaida shi ba ko a kyautata mashi za a kyautata mashi za a masa biyayya za a masa da'a in an yi kuma za a samu lada laifin da yake kuma wannan sai a ci gaba da jawo hankalinsa ta hanyar lalama da nasiha har Allah ta'ala ya taimaka ya daina sannan kuma a ci gaba da sanya shi a cikin addu'a a ci da yi masa addu'a na Allah ta'ala a raba shi da wannan laifin wannan shine abin da ya kamata a yi amma ba za a ce tunda yana ma Allah laifi bari a ki gaida shi wannan bai dace ba a wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam yaro ne uwarsa ba ta gidan ubansa matar ubansa tana gama shi da babansa baya jin daɗi kuma ko abinci ta yi ba ta bashi ya halatta ya yi aiki a gidan koko wai a ya shi aiki kenan a gidan ya yi mm. ya halatta ya zai yi da haka Allah ya kaddaro masa zai ma iyayensa biyayya ya yi aikin da aka sanya shi wannan zalintar da ake mai shi kuma Allah ta'ala zai bi masa haƙinsa kuma Allah ya sauke mata sai kun ƙara jin tsoron Allah wannan matsala ana samun ta a wurare da dama sai ga yaro dan ba mahaifiyarsa a gida wadda aka kawo a gidan tana musguna mashi matuƙa kamar ka ce ita za ta dawoma a gidan ne ko kuma ita ba za ta iya samun kanta a yanayin irin wadda waccan mata ta bar yanayin ta ba sannan kuma ta manta da ana cewa shi ɗa dan kowa ne wannan bai dace ba zalunci ne kuma duk macen da ke yin haka Allah ta'ala sai ya kama ta kuma sai Allah ya bi ma wannan yaro haƙƙinsa da haka mu yi ƙoƙari ɗaya amana ne ko da ba ke kika haife su ba amana ne ki kyautata musu tana iya yiwuwa wata rana su su zo su taimaka maki Allah ya sa mu dace to tambaya ta ƙarshe ina ganin kuma kamar yadda malama ke cewa ya kamata ya zama wasu special tambayoyi ne ake yi ma malam waɗanda ƙila ba a yi ma malama ba da Allah mu rika haƙuri shi yasa wasu malamai na taɓa jin wani malami na cewa lokacin da ya fahimci tambayoyi suna kewa tsakanin malamai sai ban ma ansa tambayoyin duka da haka kada ya zama na kawai kamar muna son mu ji menene abin da malam zai ce menene abin da malama ta ce da Allah mu yi haƙuri mu ji tsoron Allah cikin waɗannan tambayoyin namu wannan mai tambaya ta ƙarshe ta ce malami ne hukuncin wanda bai sallah akan lokaci akan lokacinta kuma wai malam ne to wanda bai sallah a lokaci ai ga hukuncin sana Allah ta'ala ya faɗa da kansa wailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah to ma sallar waɗanne sai Allah ya ce alladhina hum fi salatihim sahun su ne wanda suke wasa a cikin sallolinsu wani irin wasa malamai suka ce yana daga cikin wasa da sallah mutum ya yin sallah a lokacinta da haka duk wanda yake kin yin sallah a lokacinta to wannan Allah ta'ala zai kama shi da wannan laifin idan ya kama shi kuma zai masa azaba ne azabar ko matsananciya domin wailin din nan waɗansu malamai sun ce wadin fi jahannama wani kwari ne a cikin wutar jahannama wanda nan za a saka shi a ciki da haka ita sallah ana son a ringa yin ta a cikin lokaci da zarar lokacin ta ya shigo to a bayar da ita a cikin lokacin ta Allah madaukin sarki ya samu dace to alhamdulillah to alhamdulillah ina ga wannan ita ce kusan tambaya ta ƙarshe da fatan Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji cikin wannan nasiha ta malam shi kuma Allah ya saka mashi da alkhairi duk da za ku ga lokaci so da dama malam yakan jinkirta to kun san cikin azumi wuraren da malamai ke zuwa suna da yawa da haka da Allah muna ba a ɗalibai haƙuri da yanayi da malam yake zuwa musamman lokaci ne da kuke da aikace-aikace amma malam iyakacin ƙoƙarin da yake iya yi kenan wanda ya zo irin wannan lokacin a na tabbata yadda malam yake da kokari wurin duk lokacin da aka gaito shi cikin wani sha'ani na addini a wannan garin ba lalle bane ko ga ko ina haka yake amma yana iyakacin kokarin shi da haka muna ba ɗalibai hakuri da Allah da yadda kusan kila da lokacin makaranta ne da kuka saba da yanzu an tashi amma kasancewar malam ya zo ana sauraron wa'azi an yi hakuri duk da yadda kuke da ayyuka tattare cikin gidajenku da aka muna ba ɗalibai haƙuri yadda malam ke jinkirtawa kamar kula tsammanin kila ya zo kamun wannan lokaci to ba zai yiwu gaskiya yana sako abubuwa da yawa ma ya taho da aka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi kuma da kuke ƙoƙari ku zo ku saurari wannan karatu da malam zai yi muna fatan allah ya ma kowa sakaya ta alkhairi da wanda ya ji da kuma wanda zai ji nan gaba cikin abin da ake rikodin wanda kamar yadda aka yi a bara an yi rikodin kuma an ɗan tuttura ma wasu mata da suke da wayoyi to insha Allahu bana ma za a yi haka abin da malam yayi insha Allahu in aka tace za a tuttura ma wanda ke da wayoyi domin su ƙara jin abin da malam yayi Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma ina ganin saboda lokaci da ya kure ah, muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kara mai domalan a lokaci mai zuwa yana ganin sati mai zuwa ma mamalan zai dawo da fatan allah maɗaukakin sarki ya samu dace rabbana la tuzigi qulubana ba'da idh na wa hab lana min ka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi